Gustați și vedeți cât de bun este Duhul. Isus este Dumnezeul nostru, de aceea ne încredem pururi în cuvântul Lui.